ya shiga wannan sallah ya sake mun fahimta don ya samu ladar jami'i ƙala wa haddasa riyan malikin hannafin an na rajulan sa'ala abdullahi ibn umar faƙala inni usalli fi baiti sun ma'udiri kusalata ma'al imam afa usalli ma'ahu faƙala lahu abdullahi ibn umar na'am faƙalar rajulun ayyatahuma aj'alu salati fa qala lahu ibnu umar aw zalika ilayka inma zalika ila allahi yaj'alu ayyatahuma sha'a imam malik ya karɓo daga nafi'u anna abdullahi anna rajulan nafi'u ya ce wani mutum sa'ala abdullahi ibn umar ya tambayi abdullahi dan umar faƙala ya ce inni usalli fi baiti nakan yi sallah a gida sun maƙudin sallah afa usalli ma'ahu na samu in yi sallah tare da liman faƙala da ku abdullahi ibn umar sai abdullahi dan umar ya ce na'am kana iya yi faƙalar rajul sai wannan mutum ya ce ayyata huma a ja'alu salati to cikin biyun nan sallolin nan wacce ce zan ɗauka a matsayin sallata shin wadda ne a gida ko kuma wadda ne yanzu tare da liman ce sallat misali idan sallah a zahar wannan ta masallaci da lahu ibn umar sai abdullahi ɗan umar ya ce awa zalika ilaika yo a wannan abin a hannunka yake fitar da wanda ba a ɗauka ɗin a hannunka yake inda ma zalika idan zafi ya ji alu ayyata kuma sha'a shi ne zai ɗauki wanda yake so cikin biyun nan in ya so ya ɗauki ta gida in ya so ya ɗauki ta masallaci kun ganin wannan hadisin yana magana ne akan mutum ya yi sallah shi kadai a gida to amma idan mutum ya yi sallah da wata jama'a daban sai zai je kafin قال وحدثني عن مالك عن نافع وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد شنو هو أن رجلا سأل سعيد ابن المسيف فقال إني أسلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يسلي اصلي معه faƙala sa'idun na faƙala rajulu fa'ayyuhuma salati faƙala sa'idun awa an tattaji alahuma na ba za rika ilallah maliku ya karɓo daga yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id ya ce an na rajulan wani mutum sa'ala sa'id ibn al-musayyif ya tambayi sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib duk kowa ya san shi da mun shaya magana a kansa babban malami ne a cikin tabi'ai cikin biyu a dauki ɗaya ba duka biyun ne farce. tana iya a dauki ta gida an rajulin min bani asad annahu sa'ala aba ayyub al-ansari faƙali ni usalli fi baiti sun ma'acin masjida fa'ajidul imama yusalli afa usalli ma'ahu faƙali abu ayyub na'am fasalli ma'ahu karɓo daga afif as-sahmi shi kuma ya karɓo daga wani mutune wanda wannan mutumin ya fito daga ƙabilar bari'a sa'ala a ba ayyubal ansari cewa ya tambayi abu ayyubal ansari abu ayyub al-ansari babban sahabi ne ko khalid ibn zaid ibn Shi ne sunansa na yanka amma abu ayyub wannan alkunyarsa ce malaman tarihi suna cewa shi ne ya fara sabke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gidansa lokacin da manzan Allah ya yi hijira kafin manzan Allah ya gina gidansa gidan abu ayyuba ya fara sabka to an tambaye shi abu ayyuba mai tambaya ya ce inni usalli fi baiti na kan salla a gida sun ma'ati masjida sai taho masallaci fa gidan imama yusalli sai in iske liman na sallah afa usalli ma'ahu shi na iya yin sallah tare da shi faƙala abu ayyub abu sai abu ayyub al'ansari su ne eh, kana iyawa fasalli ma'ahu kai sallah tare da shi fa inna man sana a zalika duk wanda ya haka fa inna lahu sahama jam'i yana da kasalladar jam'i aw mithla sahami jam'i ko kuma yana da kwatankwacin ladar jam'i nan rawi ne ya shaku, rawi ne ya shaku. shin cewa aka yi fa'in na lahu sahama ko ka ci sallar asuba da sallar magrib kenan su yana ganin ba a mai yana ganin sallar zahar la'asar isha'i su ne ake maimaitawa in mutum ya yi su shi kadai ya zo ya sami liman yana yi in ji abdullahi ɗan umar ƙala maliku imamu malik ya ce wala ara ba san an yi salliya ma'al imami man na ƙarsan lafi baitihi illa salatar magribi fa a idza aadaha ka imamu na maliku ya ce wala ara ba san an yi salliya ma'al imam ba na ganin laifi ba na ganin akwai laifi mutum ya bi liman man kana karsan lafi bai ce mutumin da ya riga ya san da shi a gida babu laifi yana iya bin liman kuma sai ya ce illa salatin magrib ko illa salatin magrib amma banda sallan magrib fa innahu idza aadaha ita sallan magrib in ya sake ta tare da liman kanat shafa'an za ta koma matsayin shafa'i za ta koma shafa'i za ta koma raka a shida ya yi uku can gida sai zo ya samu liman sai ya ƙara yin uku raka a nawa yake nan ta kuma sallan magarif an ce ita ce witiru salatin da har ita ce witirin sallolin rana mun gane su haka su yi imama da yake cewa mun fahimta tarsa in ka kara ta zama shafafi duk da misali za ka ce to ai salloli ne guda biyu daban-daban ba hada suke ba waccan ma sai da aka yi sallama wannan ma an zo an yi uku za a yi sallama kaga ba salloli ne guda biyu balle a imajin ɗin rakawoyin su guri guda amma dai wannan shi a sa shi ne dalilin da ya sanya ya ce ba za a yi ba domin idan an yi za ta zama shafaji kun fahimta akwai wasu maganganun wanda malamai suke shi ne ba malik shi ne abin da ya a muhammad ibn al-hassan shi yana ganin dalilin da ya sanya aka ce ba za a maimaita magrib ba domin idan kai biyun nan kayi kai a gida sai ka zo kai a masallaci ai dole da ɗaya za ta zama farin ɗaya ne za ta zama ana iya har asuba din har azhar din har magariba Allah asar duka sallolin in kai su a gida kai dai sai ka zo ka samu jami'a ce babu laifi kana bin jami'i suka ce saboda hadisin mihijan ya zo da siga ta umumi ko ba haka ba ya zo da siga ta umumi mai hadisin yake cewa cewa yi da manzon Allah ya ya same shi ce kai ba ka sallah ba ce kaji kaji na riga na ya sallah ni manzon Allah ce mashi ce mishi yayi zajita salli ma'an nasi wa in kunta kad sallaita an ce da magarba ko da abin ga ce wannan umumin da aka yi shi yake nuna cewa kowace sallah ana iya sake ta mun fahimta to idan muka koma fatawar abdullahi dan umar shi kuma fatawarsa yana cewa ba a sake asuba ba a sake Magari. to Magari mun ji dalilan da ya sanya suka ce ba a sake ta to ita asuba ne ya sanya aka ce ba a sake ta fahimtar ka me yasa aka ce asuba ba za yawa saurin lokaci shi ma in kai asuba yanzu ka zo ka sake ɗaya za ta zama nafila ɗaya za ta zama farilla to a malikiya ba a sallan nafila sai rana ta kun fahimta to akan wannan eh, da su ba ne, ba lalai sai in yayi ta a gida ba ko da a masallaci ya yi ya dauka kila in sallah sai ga ashe ba ya salla ba ya samu ya saki yana ya sakiya kai ko da jam'i ya yi sai ga waɗanda za su yi jam'i ya je yana ya ƙarabin su ya halitta yana ya ƙarabin su ta zama nafila ɗaya kuma za ta zama tafarin da shi ko shi ya ja jam'in ga hadisin wannan ya sunansa mu'azu ibn jabal shi masallaci biyu yake sallah ɗayan masallacin manzan Allah kenan su duk sallah sai ya ji ya bi manzan Allah sallah sai ya koma unguwarsu kuma shine liman sai ya musu sallah ka gane to kaka yanzu na sanar yake biyu yake to wannan yana nuna halacci a ba shi ba ne ba domin aita shari'a in ta zo idan da wani ne a cikin hadiza. shi idan abu ya zo aka ce ga abin da aka yi manzan Allah ya yi ko ya gani ana yi bai ce komi ba to ya zama shari'a ba ma kallon to Allah sa mu dace su magabata suna sai ga wahala ce zai sace mai ta ko ba haka ba to amma su suna da zin zafin jam'i ya wuce su eh, wani sai ce tashi hatta ce bai san gini tana rari <laughs> allah sauke na wari kuma suna eh da yin mutum ya samu wahayi a tunanin an yi sallah masallaci sai ce bari don zuwa waɗannan abubuwan da ke faruwa ke nan, suna tunanin an gama sallah masallaci sai su sallar sa a gida domin dama kun san akwai malaman da suna ganin in karar sallah jam'i a masallaci waɗansu ba suna ganin ba a zuwa masallacin a isai dai a yaki to kaga suna tunanin cewa an gama jam'i a masallaci sai su in suka yi a gida kuma suka fito sai zo masallaci kuma sai su iske ashe ba a gaba ba to a yanzu din misali wani kila yana nesa inda baya jin kiran sallah ya tunanin masallaci ko an gama sallah sai ya sallar shi a gida to ka gani irin haka za ta faru ko kuma yanzu din nan zamanin na yadda ake an sa wuta din nan musa wani ladani wajen karfe 12 shi abin dare zai da kwara da kiran sallah yana a salatu kere aka za ka ce mashi a lokacin bai ba su ce su ba na yi kawai yana bacci ya harka kawai ya tashi ya to wasan eh? to <laughs> so a kare da a kira kare da eh a wannan aika ga kai ana iya haka da akwai mulasa ba <laughs> Allah su. waɗansu abubuwa irin haka za a ga suna faruwa sai ga wani abu ya zo ya faru irin haka allah sauki to wannan babu ya kare sai imam malik ya ce babu la'amari fi salatin jama'a babu sallar jam'i a aikace yadda ake yin ta a cikin aiki قال ya haya an malikin an abin zinadi an الأعرج an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza salla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-da'if was-saqim wal-kabir wa idza salla ahadukum li nafsihi falyudawwil ma sha'a imamu na maliku ya karɓo wannan hadisin daga malaminsa Abiz zinat shi ne wa abdullahi ibn zakawan anil araj shi kuma ya karbo daga malaminsa a araj shi ne abdurrahman ibn hurmus na yi bayanin wannan isnadin ko kulura kusan kullum daga abu huraira suke roituwa kuma shi ne a isnad in an jingina zuwa ga sayin na abu huraira duk hadisin da ya fito daga abu huraira in ya biyo ta wannan hanyar daga abis zinad daga arash to ya fi kowane hadisi wanda aka jiyo daga abu huraira inganci so shi yasa za a ga yawanci duk hadisin da aka ce daga abis zinad da arash za a ga mutafikon alihi ne ba yawanci kamar wannan hadisi yana cikin bukhari yana cikin musulmi to abis zinad ya karbo daga arash arash kuma ya karbo daga abu huraira annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala abu huraira ya ce manzo Allah ya ce idza salla ahadukum bin nasi idan ɗayan ku yana wa mutane sallah yana liman su suna mamu sai ya ce falyukhaffif to ya sauƙaƙa wannan sallar ma'ana ya taƙaita sallar shi amma ma'attama tare da cika rukunai da'ifa domin a mamunsa akwai abdu'if waye abdu'if shi ne mai raunin ɗabi'a ko mai raunin hali wanda ƙila shi yana da raunin fahimtar addini shi sallan ma bai ɗauke ta da muhimmanci ba sun yi zo ka tsawaita sai ga za ka bata mashi lokaci ƙarshe in ya tafi bai ƙara dawowa kaga yanzu ya kore ka ya kore saboda wannan raunin nasa to sai ka taƙaita mai ya kama hanya ya tafi gobe ya gada ya sake dawowa to ya ce akwai irin wannan amamunka sannan wasaki akwai wanda baya lafiya ya yi ƙarfin hali ne ya zo saboda yana son ya jam'in to amma lokacin da ka ta takura masa saboda ciwon da yake wani ma sai ga sallah ko zai faɗi ko wani abu kamar haka nan to tana iya yiwuwa tun da mamunka sun zo ba wani sai sun zo sun ce maka lafiyan mu lau ba ta iya yiwuwa a samu mara lafiyan kai ne baka san bai lafiya ba akwai wanda shi kuma shekarunsa sun yi girma sun yi yawa sun nan kenan ya yi shekaru masu yawa bai da tsayi tsayuwa amma saboda kudin da ya tafi to da ka daɗin tsaye sai zama doka sanya cikin rudani kai wani ma tun alkurani zai sauke ya sauke ta shi ne ma sha ya tsawaita yadda yake so kawai abinda aka hana shi ba zai bari lokacin wata sallah ya zo ya haɗu da wata ba da ke to to ba za a yi da wannan ba ko ba haka ba ya haƙuri ya sallama in alfijir ya ke to ya jona ya ci gaba da asuba ko kuma yana ta karatu a zahar yana ta karatu a hallasar lokacin da to wannan ba yadda da wannan ba ko shi ɗaya yake sallah mun fahimta to kaga wannan shi ne salatu jama'a amaliya shi ne yadda ake sa a yi sallar sunfi a aikace kenan abinda wannan hadisi yake so ya nuna mana wanda dai Allah ta'ala ya sanya ya zama imam to ana abubuwan su ne abubuwan la'akari a cikin mamunsa ya duba cewa amaminsa mutane ne daban-daban kuma shi zai so a cikin suna towa sunan don haka kada mamu ya abinda zai fusata wani liman ka yi abinda zai fusata wani mamu ya bar wannan masallaci shi ya sa mu'azu ɗan jabal ɗin nan da muka yi maganar sadazin zai jefa yabi zan allah don haka sallar lokacin da ake gabata gab da asuba wani ma bai zuwa gida sai dai tsayanin kuma a kira asuba kuma ya sace yin sallar asuba to lokacin da wani matashi ya zo sallah masallacin ya ga an ƙi duka kawai sai ya sallabe ya tafiye shi ya je ya sallar shi da aka gama sallah aka zo aka ce wa azudan jabal wani ya ƙi zanka don ya zo ya sallame kawai ya yi tashi ya ƙara gaba sai ma'azu ɗan jabal ya ce ku bashi shi kawai ai munafiki ne kuma aka ruga wajen ma'azu wajen wannan matashi aka ce to kai nan fa ma'azu ɗan jabal ya ce ma kai munafiki ne shi sai aka yi sa'a bai ce wajen ma'azu ɗan jabal ɗin ba sai tafi wajen manzan Allah ya ce to ni kaji kaji abin da ya faru manzan Allah amma ya ce ni munafiki ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana da adalci sai ce a kira ma'azu da a kira sai ce ya kake sallah ya kake wa mutanenka sallah kaga yanzu wannan da'awa da mutum ya yi yanzu har yanzu manzan Allah bai karbe ta yanzu bincike ake yi da muna bincike da waɗansu matsalolin da muke samu a tsakaninmu sun yi sauƙi amma yanzu kawai sai a zo a kawo ma labari ba bincike ba bin ba asi ba komai kawai sai ka yadda abu na gaba kawai sai dai a jiye kada ba da wannan labarin amma bawan allah nan baka bincika ba musulunci fa ce mana in an zo maka da labari kai bincike manzan allah a hadisi yake cewa kun ga mutane in aka biye wa mutane a ce da mutum ya zo ya magana a yadda mazala ce wallahi wani sai ya ce wani ne ya kashe wani ɗan'uwa alhalin ba shi kashe ba wani zai zo da awar dukiya ya ce wallahi ta su ba abin da suka haɗa da dukiyar na amma ya zo ya mursisi ya ce su ce tunan aka ya mashi sai a ɗauka a bashi sai mazala ce amma ba haka ake yi ba duk wanda ya zo ya faɗa mana magana ya kawo mana shaida ya kawo mana shaida in ya kasa kawo shaida to wanda ake tuhuma ya ba shi kenan an wanke shi to da haka sai manzon Allah ya ce a kira Mu'adh dan Jabal ya kake wa mutane sallah ya ce ya Rasulullahi bakara nake saukewa manzon Allah ya ce a daga yau ka daina haka ka dinga je ka je ka dinga karanta musu irin su wallahi idza ya ga wa shamsu wa duhaha da makamantansu a nan ne ya ce mashi ya mu'az a turidu an ta kuna fattanan ya mu'az kai kana son ka zama fitinan ne ne mai fitinar mutane ya kai mu'azu sai malamai suka ce neman zan Allah ke nufi da fitinan nan wanda ya kore ka daga masallaci ya zama fitinan ya fitine ka na ka zo ka samu jami'i mun fahimta ta wannan kaji yadda ake jami'i wa ma zalika mutanenmu kuma yanzu suna da ragwanci wani bai ke ba kullum a karanta kulhuwar lawa a hajji saboda shi dan gaggawa ne kawai so yake a sauri kowa ya kama gaban shi zikiri wannan wanda ake in an yi sujjada ko an yi ruku. wani sai ga an dade to kaga wannan shi kuma akwai sakaci tare da irin wannan mamu mun fahimta to kaga duka sai an kalli bangarorin guda biyu Allah ya shirya da mu shi yasan ya can lokacin da muka yi bayanin karatun sura mun yi bayanin yadda manzan Allah yake karatunsa har waɗansu hadisai da suka zo wata sallah ya karanta wannan jami wata sallah ya karanta kaza a sallar maghrib muka ce wannan duk babu laifi jifa jifa haka wani lokaci liman yana ɗan iya wannan amma ko shi saboda maslaha ta al'ummar mu yanzu malamai almu'asiru da suka ce to ya ba da sanarwa gobe sai ce jama'a sallar isha'i in mun zo za a karanta bakara to kaga sai mu ga da zai sallar <laughs> wanda <laughs> wanda zai iya sai kaga wanda bai iya kowa ya shiryo sai ya tafi mutum ya karanta sura manzan Allah yana yana karanta rabin sura ya karanta rabi a raka ta gaba sai ya ciko rabin sura ya kulle ta ko kuma ya karanta sura gaba daya galibi karatun manzan Allah haka ya ci. amma ya ba da dama a karanta mata yassara mun fahimta wanda shine malamai suka ce babu laifi ana iya kocin aya daya biyu uku a cikin wata sura a karanta a yi ruku an babu laifi amma da shi a karatunsa da sallah manzan Allah baya me yake yi sura yake karanta a cikakka ko kuma ya raba ta biyu wani bangare a raka ta farko wani bangare a wata raka sai fa a wani ina sallata shi eh, ni na zo nima ba su huki ne ka san wani kana salla sai ya zo ya raba kusa da kai to sai ya zo sai ya raba kusa da ni sai ya bi ni muke salla ni dai dama ba cewa ne ya zo ba kaga shi ya zo ni ko ba ni babba da yau balle in ce mamuna to amma yaron nan san na jishi ya je yana ba da labari yana cewa daga yau <laughs> ce ce wallahi da gani sai sallah malam da su an dade <laughs> to ka gani ko ban ganin na dade amma shi saboda shi kuma level nashi gani yake an dade so shi ya sanya manzo Allah yake cewa shi liman da ya saka wani limanci yace ka je kai ne liman sai ce mashi waqtabi bi abafihim amma ka dinga la'akari da mai raunin ciki kai kana iya karanta ko ma mai to karka yi la'akari da kai kan ka yi la'akari da shi mun fahimta to Allah ya shirya da mu قال وحدثني عن مالك عن نافع annahu qala qumtu wara'a abdullahi ibn umar fi salatin min as-salawat wa laysa ma'ahu ahadun ghairi fa khalafa abdullahi bi yadihi faj'alani hiza'ahu imamuna maliku ya karbo daga nafi'u annahu qala nafi'u yace kuntu wara abdullahi ibn umar fi salatin minas salawat ya ce na tsaya bayan abdullahi dan umar a wata sallah daga cikin salloli abdullahi dan umar yana sallah sai na fiye zuwa tsaya a bayansa a matsayin mamu kenan sai ya ce laysa sama ku harin gairi ba kowa wurin daga shi sai ni mu biyu ne muke sallah yana gaba shi kuma na fiye na baya fa khalafa abdullahi biyadihi faj'alani hiza'ahu sai abdullahi dan umar ya juyo da hannunsa ya kamo kan nafi ya zago da shi sai ya dawo da shi sai ya tafi sai suka jera to za a tsaya bayan shi mutum ɗaya shi ke jerawa da liman idan sun kai su biyu za su tsaya bayan liman mun fahimta domin shi kuma wannan a hadisin manzan Allah ya zo yana sallah wani yaro ya zo ya kabbara nan ya kawo shi daman shi wani ya zo ya kabbara suka jera sai kama su biyu ya tura su bayan shi kaga daga mutum biyu abinda ya sama su ko bayan liman suke tsayawa to wannan shi ne yadda ake sallar su mun gane idan an zo za a fara sallah ta jin a masallaci kamar a masallaci mutane suna da yawa ina ta ina ake faru sun na idan liman zai fara sallah mamunsa suna bayan shi ta yana za su fara su na mai dalilin ta tsakiya za a fara a ba mutum biyu wade ba yawa jiki za a tsara wa alaikum bayan a ina bayan shi a ina yau to haka za ka ce eh, wannan hadisin daga shi malamai suka ce wannan cewa bayan lima a cikin fada za a rufe bayan lima to daga nan inda sahu ya yayi in yayi nan yayi in yayi nan yayi amma da lokacin da za a fara to zama to a rufe bayansa wannan kuma ya fi a hankalce ba haka yadda yanzu bai yiwuwa mutum uku za su fara sallah da liman ya shiga nan a ce su su koma can ko kuma su dawo nan sai ai daga dama yau kaga ba zai yiwuwa wannan shi ne yadda ake idan akwai mata su kuma mata za su koma can baya idan za a yi sallah maza da mata shi sahun maza wannan na farko shi ne sahun da ya fi kowanne daraja a cikin sahu a sallah su kuma mata na ƙarshe ka su sahun mata daga can baya ke tuhowa ya yi gaba shi kuma na maza daga gaba yake baya haka za a ke su yana yi gaba wannan yana baya har sai an je inda za a yi voda ko sahun maza ya ƙare sahun mata shi ma ya ƙare sai a tsaya nan shi na a sallah haka sallacin da ake sallah da mata haka قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان رجلا كان يؤم الناس بالأكيك فارسل اليه عمر ابن عبد العزيز فنهاه قال مالك وانما نهاه لانه كان لا يعرف أبوه امامنا مالك يا كربو daga يحيى ابن سعيد yahya ibn sa'id ya ce anna rajulan kana ya ummun nas wani mutum ya kasance limamin mutane bil aqiq a wani wuri da ake ce ma aqiq su malamai sun ce unguwa ce a madina kimanci ne jira <laughs> to da haka za a ba ta taro su to kagan ya ce ni ba mutum sai a ce ai ga hujja kai ka ce inda suke su da kace kasa inda suke in ba mutu mutunan banza ba ba sai inda mutanen banza suke amma kawai haka ne kace wa da taho wa da taho ya zama mutunan ke amma idan aka yi bincike aka kasa gano yayin to kaga an san bai sai in fasa za a yi sai a fasa so nasaba tana da muhimmanci a wajen auren kaga akalla wannan da yana wanda kamar yadda wasu suke cewa uba ado ake da shi mutum ya tashi bai da uba kaga limanci ba an yi saɓani rashin Allah ya shirya da yana ganin ana za mu tsaya idan Allah kai mu sati ne zuwa sai mu tashi babi na biyar a cikin wannan littafi abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladai kuskuren da muka yi kuma Allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki daya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce kuma ka ba mu ikon guje mata halin da ka san mu take ciki kashe-kashe da zubar da jini da satar mutane muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana mafita kuma ya kawo mana sauƙin wannan bala'i Allah ya yi mana wannan fitina ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayenmu ba sai don rahamarsa da kuma tausansa jami'an tsaro muna ƙara yi masa addu'a allah ya ƙara taimaka musu ya ƙara ba su nasara a ƙoƙarin da suke yi na ganin cewa sun kawo ƙarshen wannan fitila allah ko mai iko ne akan haka akwai wani kasu gumbarawa wanda ɗan daba wanda allah ya ba jami'an tsaro aka kashe shi a bakon da ya wuce ana ce mashi alika sallah an ce yana da daba nan dajin birnin gwari kuma daga nan yana shigowa har jihar katsina har jihar zamfara da yana addaba waɗannan yankuna wanda ko kwanakin baya da aka zo na fere university musamman aka ɗauki ɗalibai ana zargin shi ne zoye wannan haka ɗaliban musau irin university musau da aka ɗauka shi ma ana zargin daba shi so mutum ne wanda sun ce yana da haɗari kwarai da gaske saboda ya tara 'yan daba kuma yana da manyan makamai to allah cikin ikon shi a makon da ya wuce don jami'an tsaro suka samu nasara suka kai masu hari inda suka kashe shi kuma kamar yadda bayanai suka nuna an kashe da yawa daga cikin mutane shi wanda ana ganin da wannan an kassara ita wannan dabar zai wahala su kara wani tasiri to wannan ko shakka babu abin farin ciki da haka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara kawo nasara irin wannan shi kuma muna roƙon Allah ta'ala kada ya fitine mu sanadiyar kashe shi domin wani lokaci za a kashe mutum sai ga mutuwar ta ta zama fitina wani lokaci ba sai ka ji kamar da ba a kashe shi ba buharin daji kashe shi a kai duk da fada ne na cikin gida ya faru su a kashe shi amma da yawan mutane an yi tunanin kashe buharin daji zai kawo sauki ko ma zai kawo ƙarshen fitinar sai ga shi daga wannan dabar ta buharin daji aka samu dogo gide wanda har yanzu yana da ya addabi al'umma a waɗannan yankuna da haka muna fatan wannan kashe shi ya zama cin nasara a ƙoƙarin da ake na maido da zaman lafiya kuma kashe shi kada ya zamanto wata fitina ga al'umma bayan an kashe shi da sannan cikin nasarorin da su jami'an shi wannan ali kasalla hatta kanin shi ya fito ya yi magana cewa ya tabbatar da cewa an kashe shi kamar da su ma jami'an tsaro sun tabbatar da cewa sun kashe shi da to shi dogo gide shi kuma yana cikin dajin major state amma shi ma yana shigowa jihar kaduna jihar kaduna har jihar zamfara yana da ayyukan shi na ta'addanci a shi ma yana da hadari kwarai da gaske saboda yana da manyan makamai domin shi ne awar harbo jirgin sama son kwanakin bayan harbo wani jirgin sama da sojoji wanda wanda yana cewa yana da makami ma ke wanda zai iya harbo jirgin sama sannan hadarinsa na biyu shine alaƙa shi da boko haram an tabbatar ya samu alaka da yan boko haram to idan ta'addanci irin wannan ya haɗu da akida ta boko haram to ya fi komi muni ya fi boko haram ita kaɗai muni ya fi ta'addancin shi kadai kuma muni shi sai ya haɗa fiye to shi ma an ce an kai hari dabashi har an kashe wani mutum cikin 'yan dabashi wanda ana ganin kamar shi ne kanin kanin shi ne kuma shi ne sakan in kwaman a dabai wanda ana ganin shi ma yana da karfi a tafiyar dabai kuma ana ganin kashe shi zai shafi dabai kuma an kashe da yawa daga cikin mutanensu amma dai shi dogo gidan ya samu ya tsallake shi ba a kashe shi ba to kaga anan mu muna addu'a Allah ta'ala ya sa shi ma a cin mashi sannan kashe waɗannan su ma kada Allah ta'ala ya sa ya zama fitina a bayan babu su sannan Allah ya sa wannan nasarar da aka samu ta zama cin nasara wajen kawo ƙarshen wannan fitina sai ɗan daba na uku wanda shi ma jami'an tsaro suka ba da labarin sun masa banna akwai wannan ca'ad da shi ma na ana ce mashi ɗan gajere wanda mutum ne wanda yana da hadari kwarai da gaske sannan kuma yana da izgiri a bakinsa ko wani bidiyon sa da aka yi ta nuna yana yawo ka je da yake magana ya izgiri yanar shi ya fi karfin kowa to amma shi ma ba a same shi ba amma dai an ce an madabar shi banna sosai an karkashe mutanensa da yawa to duka dai wannan kamar yadda muka ce muna fatan zama cin nasara ga kokarin da ake ga kawo ƙarshen wannan fitina sauran 'yan daba wanda suka rage allah muna roƙon yadda aka cin ba alƙasar da su allah ta alaka sa a cin masu allah ka kawo mana ƙarshen wannan mugun aiki nasu al'ummanmu allah ka zaunar da ita lafiya allah ka yaya mana wannan fitina ka zaunar da mu lafiya duk da wannan nasarar da aka samu kuma ba zai hana ka ji can wurin sun dan motsa sun yi ta'addanci ba tun da ko a cikin makon nan a jihar katsina da waɗansu ƙauyuka cikin ba araɗin nan sun je gonakin mutane sun ta harbin mutane wanda an tabbatar da sun kashe mutum hudu a yadda aka faɗa sannan kuma sun tafi da yawa sun ɗauki mutane da yawa sun shiga daji da su wanda har yanzu ba a ci abin da suke nufi da su din ba to kaga ana dan samun wannan jefi jefi amma alhamdulillah waɗansu yankunan kuma ana maganar an samu yanayi mai kyau an samu saukin irin waɗannan abubuwa to shi dai mu dage mu ci gaba da addu'a Allah ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayen da sai na su da kuma tausansa sannan addu'a ta biyu har yanzu dai game da wannan yaƙi wanda ake yi wanda tun bakwai ga watan oktoba aka fara shi da shi kusan yau muna sha takwas ga disamba kaga an tasar ba wata biyu ke nan a ya ba wuce wata biyu ko? to ba da ya wuce wata biyu wanda cikin wata biyun nan an zubar da jini fiye da yadda kake tunani an kashe mutane da yawa to bi ta addu'a allah ta'ala ya ƙara taimaka ma sojojin hamas Allah ya taimaka musu a wannan yaki da ake Allah karka ba Isra'ila nasara a kansu Allah ka wulaƙanta Isra'ila ka da mugun nufinsu a kan kansu manufarsu na sai sun ga bayan Hamas Allah muna roƙonka ka kare haka daga faruwa waɗanda aka kashe Allah ka karɓe su a matsayin shahidai wanda aka raunata Allah ka ba su lafiya Allah kawo ƙarshen zubar jinin nan ba don halayen mu ba sai dai ka da kuma ka Allah ko mai iko ne akan haka wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin